Otsailak iru gaur aste artea da eta hau berri hon albiste gila duzue, eh, berri hozar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai garasi, denboralea berrezarrera iristear dugu berriz ere. Urrengo orduetan, bosteun metrotik bera elurra mara-mara ikustearekin batera, gaualdera izotza esango dugu berriozarko kaleetan, temperaturek beraz zaunitz egingo dute, bera honekin gogoraraztera gatoz, gatzaku pilatuak puntu bitan, aurki daitezkela kulturgune parean eta lantzeluze parkean bertan pilaturiko gatza, gomer martzeo aparkagune edo atarien ateetan botatzekoa ah, izanen da. Eta Xaldun Kortin tailerra amaitu da dagoeneko. Atzo Xaldun Kortin aur jolasen tailerraren azken saioa egintzen jarduera honetan, hogei bat pertsonek parte hartu dute, gehiengo gurasoak tailerrean Xaldun Kortin liburuzkan bilduriko ipuin eta kantuak ikasi dituzte parte hartzaileek. Ipuin eta kantu horiek amala urtez egindako lan biltzearen frutua izan dira, iru mila bosteun elkarrezketa egin eta gerokoa atzoko azken saioa guztietatik entrete entretenigarriena izan zen, gurasuek beren semealabekin, ipuin eta kantekin jolastekoa aukera izan baitzuten. Bihar asteazkenarekin askenarekin Santa Agedako korua kalera aterako dira. Santa Agedako koru tradizionalak berriozarko hainbat komertzioetatik garoko dira oiko puska biltza egin asmoz gaztenen koruak bihar goizean aterako dira, amarrak laurden gutxitan eta aekak bizilagun ezberdinak bilduko ditu atxaldean, Euskal Herrian ezagundiren hainbat kanta abestu eta makilea zorua jotzeko. Eta bestetik larun bat honetan Los Flamencotes elkartaren eskutik berriketan ikuskizuna. Berriketan Euskal Herriko sustraiak eta flamenkoa uzartzen dituen ikuskizuna da. Honetarako txalaparta eta dantza erabiltzen dira ikuskizun berri aberats emozional eta poetiko honetan. Berriketan ikuskizuna larun batean ikusgai izango dugu atxaldeko zazpietan entzun aretoan prezioa zazpi eurokoa ezanen dela. Eta azte buruko kirol elkartearen saskibaloi partidine emaitzak erre pasatu zirikiko dugu gaurko kirolen atala. Konta iguzu, garasi. Mutilien senior taldekoak berriozarko polikiroldegian, bai edeguesen kontra, lehiatu ziren berrogita meretzi eta irurogita mar galduz, nesken senior taldekoak, Navarro bilosladaren aurkaldiz, aldiz, berrogita maika eta berrogita mabost irabazi. Kadete kategorian mutilak hogeita mar eta hogeita masei irabazizuten neska Bakoitzak aldiz, hogeita sei eta berroita zazpigaldu. Lehenak kantolauaren aurka lehiatu ziren, bigarrenak aldiz, tokiona bortziriak enkontra. Horixek guztiak beraz, mendialdeak irolelkarteri da ozkion, talde nagusien haste bukaerako emaitzak. Música guraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer iragarpena garazi. Zerua oso deitxu edo estalia egongo dela dio gaurko iragarpenak, atxaldean aldiz, zoztarteak zabalduko dira, zaparradak botako ditu, eguerditik aurrera, elurra egin eta atxaldean atertu joango dela, ipar mendebaldeko aize haul bizia ibiliko da, atxaldean indarra galdu eta ego osagaira aldatuko dela, temperaturi daukionez, nahikoa jeitsiko dira eta gaur izotza egingo du, batez ere gaualdean. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, Berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu, edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.